g'ayri dinlar toki bor biz bo'libdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. xayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abbosiylar دولة برور مرتبهم Andalusga jang qilishlikni xayoliga ham keltirmagan. Balki Abu Ja'far al-Mansurni o'zi Abdurrahman daxilni Quraysh lochini deb nomlagan. Kunlardan bir kuni Abu Ja'far al-Mansur o'zini ayonlari bilan yig'ilib o'tirganida so'radiki, Quraysh lochini kim bilasizlarmi dedi. Shunda atrofdagi kishilar sizsiz ya Amir al Mu'minin. Taban o'z o'zidan e, xalifani yoki bo'lsam amirni atrofida o'tirgan kishilar albatta amirni aytadi. Siz lochinsiz deb aytadi. Kim aytadi? Ba'zilar aytdiki Ali, ba'zilar aytdiki Muaviya. Unisi bunisini Quraysh lochini deb ko'rdi. Shunda Abu Ja'far al-Mansur topolmadinglar, balki Quraysh lochini Abdurrahman ibn Muaviya, ya'ni Abdurrahman dahil degan Nima uchun Quraysh lochini bo'ldi bu? Sababi Abdurrahman Andalus diyoriga o'zini azimatini qo'llab-quvvatlagan holatda yolg'iz boshi bilan dengiz oshib kirdi. Askar to'pladi, ansor yig'di va Umaviylar xilofatidan mutlaq uzilib ketgan Andalusni yana o'zini mulki ostiga qo'shdi va Andalusda oyoqqa turdi. Shuning uchun men Quraysh lochini deb Abdurrahman ad-Daxil, ya'ni Abdurrahman ibn Muawiyani bilaman degan ekan. Lekin bu e'tirof, bu ajablanishlik sababi bu Abdurrahman ibn Muawiyaga toqati ham yo'q jang qilgani. Undan keyin bundagi mahorat, bundagi qobiliyatni ko'rgandan keyin kim ham jang qiladi? Eshitib turgan kishilarni hayollarida juda ko'plab savollar. Nima uchun uzoq muddat katta Andalusdek musulmon diyori o'zi alohida imorat bo'lib Abbosiylar xilofatiga ya undan keyingi vujudga kelgan xilofatga bo'ysunmasdan, bay'at qilmasdan, birga bo'lmasdan qolgan. Bu savol hammani fikrida, qalbida bor. Va yana o'z-o'zidan uz savol bo'ladiki, nima uchun mana bundek taqvolik, zohid, robboniy, muallim, ustoz, mujohid, bahodir o'g'lon Abdurrahman daxil Abbosiylar xilofatiga qarshi jang qildi. Keling, shu holatni tahlil qilaylik. Bizga eng kerakli bo'lgan o'rinlar. Bu tahlilga albatta sadoqat bilan va adolat bilan yondashmoqligimiz kerak. shuning uchun tahlil sodiq sadoqatli tahlil aytadiki albatta abbosiylar davlati juda qattiq xatoga yo'l qo'yadi chunki abbosiylar xilofati umaviylar xilofatiga nomzod bo'lgan erkak jinsini hammasini qatl qilgan illo bir nechalari qolgan bu katta xato edi abbosiylarni xilofati tarafidan ro'y bergan. Agarchi Umaviylar xilofatini oxirgi davrlari fasodga to'lgan bo'lsa ham, o'rnini almashtirishlikka majbur holatga kelib qolgan bo'lsa ham, lekin bu o'zgartirishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning manhaji asosida bo'lishlik kerak edi-ku. Shartmida shunday hamma nomzodni Umaviylar sulolasini qirib yo'q qilishlik. Abbosiylar uchun vojib ediki Umaviylar sulolasini qirib yo'q qilib olmasdan balki islom uchun xizmat qildirishlik, ulardan ish olishlik kerak edi. Bu Abbosiylarga vojib bo'lgan narsa edi. Va yana Abbosiylar xilofatiga vojib ediki Umaviylar sulolasidan bo'lgan musulmonlarni qatl qilmaslik. qatl qildi. O'zlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana bu hadislarni bilgan holatida qatl qilmasliklari kerak. edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yahillu damu mri'in illa bi ihda salas. 3 ta narsa bilangina musulmonni qonini oqizishlik halol bo'ladi. Zinokor, qasos va dinini o'zgartirgan kishini. Bo'lmasam har qanday holatda musulmon kishini qonini oqizishlik mumkin emas edi. Lekin Abbosiylar buni bilgan holatda Umaviylar sulolasini qirdi. Abbosiylarga nima zarar bor edi? Umaviylar xilofatini shu darajada qirib yo'q qilishligi va xalifani xalifa zodalarni birma-bir qatl qilmasdan balki baytul moldan yoki mol dunyodan ozgina Umaviylar xalifalarini zodalariga ozgina berib yoki bo'lmasam ba'zi bir shaharlarga vali qilib bo'lsa ham o'zlari hokim bo'lgan holatda boshqarsa bo'lar edi. Abdurrahman daxil Abdurrahman ibn Muawiyaga qarang. O'sha Musora jangida bo'lgan holat. Abdurrahman ibn Muawiya Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri askarlaridan qochganlarini orqasidan quvib borib qatl qilmanglar dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam manhaji shu edi. Ashablarning manhaji shu ediki, bog'iyni maydondan qochayotganda quvib borib qatl qilinmaydi. Bog'iy hukmi kofirni, haqiqiy kofirni hukmidan hattoki jang maydonida ham boshqacharoq. Abdurrahman daxil shunday qilgan edi. Musulmon bo'lgan dushman sadoqat bo'lib mumkin. Shuning uchun tak tugidan yo'q qilib yubormanglar, bir kun kelib safimizga qo'shilib qolishing mumkin. Bu haqiqiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning manhaji edi. Lekin Abbosiylar bunday qilmadilar. Bu Abbosiylarning juda katta xatolari edi. E'tibor bering, Abdurrahman ibn Muawiyadek zakovatli, tajribali, fahm, farosatli Umaviylar sulolasini qoldiqlari agar abbosiylar ozgina bularga yumshoqlik qilganida abbosiylarga qanday yordamchi bo'lar edi? Maslahatgo'y yordamchi vazir bo'lishligi mumkin edi. Mana endi abbosiylar xilofatiga, xalifaligiga qarshi kurashadigan odamga aylandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng katta murabbiy, muallim sallallohu alayhi va sallamga e'tibor bering. Rasululloh sallallohu alayhi sallam va ashablarini chiqarib yuborgan makkalik mushriklarni asir qilgan holatda olib kelindi. Rasululloh sallallohu alayhi sallam ularni kunlardan bir kuni kelib, bular islom avonlarga aylanadi. Bular islomga yordamchi bo'ladi. ularni sadoqatini maqsad qilgan holatda ulardan so'radi. Men kimman? Siz birodarimiz, birodarimizni bolasiz. Rasululloh sallallohu alayhi sallam izhabu va antumut tulaqa. Ketinglar sizlar ozodsizlar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning manhaji mana bunday yo'sinda bo'lar edi. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha kundagi qilgan ajoyib fe'lini qarangki, Abu Sufyon qanday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lgan. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim Abu Sufyonni uyiga kirsa, bu omondadir. Kim Abu Sufyonning xonadoniga kirsa, u omondadir dedi subhanalloh. Nima uchun bunday qilgan edi Rasululloh sallam? O'z safiga bu kishilarni qo'shishlik maqsadida edi. Islom shunday. Islomda asl maqsadi ham shunday. Insonlarni jamiyat safidan majbur qilib turtib chiqarib yuborish emas, balki safga qo'shishlik qanday qilib bo'lsa ham qalbini ulfat qilib bu safga qo'shishlik asl islom olib kelgan yo'l. Islom maqsadi asli shunday. Faqatgina axloqni eng karamli nuqtasidan emas, balki bu haqiqiy chiroyli siyosat hamdir. Qachoniki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilganidan keyin o'sha Makka va Toif ahllari islomda sobit turib berdi. Qolganlari dinidan qaytib ketgan birodarlar. Bular hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning go'zal siyosati edi. Islom shuni talab qiladi hammadan. Endi Abdurrahman ibn Muaviyaga bir fikr qilaylik shu holatiga. Agar Abdurrahman ibn Muaviya o'sha Ala ibn Mughith al-Hadrami Abbosiylar tarafidan oyoqqa turgan qo'zg'alonchini boshlig'iga Abbosiylar nomidan kelib turganligi uchun Abdurrahman ibn Muaviya hukumatni topshirganida Abbosiylarga nima qilardi? Abbosiylar Abdurrahman ibn Muaviyaga Andalus diyorini voliyligini topshirarmidi? Aslo topshirmasdi. Agar Abbosiylar Abdurrahman ibn Muaviyani ushlaganida o'sha yo'q qatl qilar edi. Shuning uchun Abdurrahman ibn Muaviya bularga taslim bo'lmadi, balki o'zi imorat bo'lib mustaqil holatda ish olib borgan. Shuning uchun Umaviylar bilan Abbosiylar xilofatini orasida uzoq vaqtgacha kelishmovchiliklar, qarama-qarshiliklar, balki janglar ham bo'lgan. To'g'ri, Abbosiylar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam manhaji asosida oyoqqa turmagan bo'lsa-da, lekin Abbosiylar xilofatiga ham haqiqiy rijollar kelgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam manhajida siyosat qiladigan. Balki Abu Ja'far al-Mansurni o'zi hayotini oxirida o'zgargan va islomga ko'plab yordamlar bu kishi sababli kelganligi zikr qilinadi. Lekin buni o'zi Umaviylar bilan o'rtasini to'g'irlanib qolishligiga kifoya qilmagan. Shuning uchun birodar unf, ya'ni qo'pollik o'z o'rnidan boshqa o'rinda ishlatilsa doim xusron, doim zarar, doim muvaffaqiyatsiz. Qo'pollik o'z o'rnidan boshqa o'rinda ishlatiladigan bo'lsa, faqat qo'pollikni keltirib chiqariladi. Qon yo'li esa faqat qon yo'lini kelib chiqaradi. Shuning uchun yo'llar ko'p. Haqiqiy yo'l bu mustaqim yo'li va anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu va la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Abdurrahman Daxil rahimahulloh dini tarafdan ham juda e'tiborli kishi bo'lgan. O'zini davrida Abdurrahman daxil diniy ishlar, islom tarqatishlik, ilm yoyishlik, ulamolarni e'zozlashlik, qazovat masalalari, amru ma'ruf nahi munkar masalalariga juda qattiq e'tibor bergan. Hattoki o'zini davrida mashhur Qurtuba masjidiga bino bunyod qilishlikka 80 ming tillo dinor berganligi zikr qilinadi. Undan keyingi xalifalar buni Qurtuba masjidini kengaytirishlikda musobaqa o'ynaganligi ham mana tarixda bizga ma'lum. Abdurrahman Daxli rahimahulloh ziroat masalalarini ham qattiq e'tibor bergan va me'morchilik ishlari Abdurrahman Dakhil davrida juda ko'plab qal'alar va juda ko'plab himoya vositalari hattoki ko'priklar qurishlikka e'tibor bergan. Abdurrahman Daxil rahimahulloh yana islomiy tillo tangalar bosmaxonasini ham vujudga keltirgan. Abdurrahman Daxil rahimahulloh qarang bu ajib qo'mondan ajib robboniy olim odamni. Bilardiki bu kishi asosiy xavf xatar g'arbiy shimol tarafda bo'lgan Lion mamlakati va Fransiyadan asosiy xavf bo'lgan edi. Shuning uchun shimol tarafiga sangarlar o'rnatishlikni reja qiladi. Chunki shimol tarafdan xatar, Lion mamlakati va Fransiyadan xatar bor. Shuning uchun o'sha yerlarga nizomiy va sobit yil davomida almashib turadigan akoplar qazib o'sha yerda askarlarni qo'ygan. akoplarni 3 qismdan iborat qildi. Birinchisi eng katta sangar Sarakosiya shahrida joylashgan edi. Bu Fransiyaga ro'baroma ro'baro bo'lgan shahar edi. Shuning uchun bu yerga eng katta akopni sangarni qazdirib, o'sha yerga askar qo'ygan. Ikkinchidan o'rta sangar qazitirgan bu sangar Salim shahridan to avvalgi nasroniylar poytaxti bo'lgan Tulaytilagacha yetib borgan bu o'rtanchi Akop, o'rtanchi Sangar. Va 3-chi kichkina Sangar, kichkina Akop qazdirgan bu Akop Lyon shahriga ro'baroma-ro'baro bo'lgan hududlarga qurilgan. Abdurrahman Daxil rahimahulloh bu kishi qilgan ishlari ajib Qarangki, o'zini ajdodlaridan ta'lim olib, ajdodlaridan o'rgangan bir odati bu odat doimiy ravishda to'xtovsiz jihad. Bu jihad yilni yoz faslida qachoniki muzlar erigan vaqtida shimol tarafga uyushtiriladigan jihad, ya'ni yillik mavsumiy jihad edi. Har yili davom etar edi. Abdurrahman Dakhil rahimahulloh juda tartib intizomli odam edi. Hattoki Andalus diyorida juda tartib intizomni yo'lga qo'ydi. Abdurrahman Dakhil rahimahulloh juda qattiq askarga e'tibor berardi. Shuning uchun davlat xazinasini 3 ga bo'lib, asosiy qismini askarga sarflar edi. Ikkinchi davlat xazinasini qismini davlat ichki ishlariga, davlatda me'morchilik, tijorat, ziroat mana bunday ishlarga sarflar edi. 3-qismi esa saqlanardiki, kutilmagan vaziyatlar kelib qolgan vaqtida ishlatiladigan. Ya'ni biz tushunadigan til bilan aytadigan bo'lsak, harbiy holat uchun saqlab qo'yilar edi. Shuningdek Abdurrahman Daxil juda qattiq e'tibor berdi. Qurol, asliha korxonalariga. Shuning uchun Abdurrahman Daxil rahimahulloh qilich korxonasini bunyod qildi va Palahmon korxonasini bunyod qildi. O'sha korxonalardan eng mashhurlaridan Tulaytilada bunyod qilingan qurol korxonasi Va Bardil shahrida bunyod qilingan qurol korxonasi ham mashhur korxonalardan hisoblanib qolgan. Abdurrahman Dakhil rahimahullah shuningdek dengiz portlariga ham juda qattiq e'tibor bergan. Shuning uchun o'zini davrida Tortusha, Ashpiliya, Almeriya, hatto Barselonaga ham portlar qurgan edi. Vallohi birodar bu ajib kishi bo'lgan edi. Abdurrahman Dakhil rahimahullah xuddi muarrixlar aytganidek, agar Abdurrahman Dakhil Andalus diyoriga kirmaganida Andalus diyoridan tamomiy islom yo'q bo'lib ketar edi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf u ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf u ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dillar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bizni mulkdur Andalus kitoblarda nomi kaldı Üstü öptür Endelüm'ü